Ah, Pakinggan nyo to. Ito ay uh, pinamagatang boy na manok. Ah, one, two, three, four. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Pag nagluto ka, ng fried chicken Pasensya ka na chong pero di ko kakainin Pag nagluto ka ng fried chicken Pasensya ka na huy chong pero di ko kakainin Dahil kumakain ako ng buhay na manok Kumakain ako ng buhay na manok Kumakain ako ng buhay na manok Kumakain, kumakain, kumakain, kumakain ako ng buhay na manok Pag nagluto ka ng tinola kahit gawa pa ni Lola, ayoko niyan. Ayoko niyan. Kahit gumawa ka ng adobo, gawa man ng matalino o bobo, ayoko niyan. Ayoko niyan. Dahil kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain, kumakain, kumakain, kumakain, kumakain ako ng buhay ng manok. Yeah, when I say chicken, you say alive. Chicken alive, chicken alive. When I say chicken, you say alive. Chicken alive, chicken alive. When I say chicken, you say alive. Chicken alive, chicken alive. When I say chicken, chicken alive, chicken alive, chicken alive. Yo, magluto ka kahit pinyahan mo pa. Kahit lagyan mo ng curry yan, di ko kakainin yan. Ayoko niyan. Lalo na yung bagong luto Ayoko niyan, ayoko niyan. Ano ako? Uto-uto kasi kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain, kumakain, kumakain, kumakain ako ng buhay na manok. Kaya, kung meron ka dyan fried chicken, hindi ko yan kakainin. Kung meron kang chicken adobo, Ayoko kumain yan, gago. Kung meron ka pa dyang niluto, basta't manok na patay, ayokong kainin yan dahil gusto ko buhay. So everybody na, kumakain ako ng buhay na manok. Everybody na, kumakain ako ng buhay na manok. Come on, yo. Kumakain ako ng buhay na manok. Kumakain, kumakain, kumakain, kumakain, kumakain ako ng buhay na manok. Yo, when I say chicken, you say alive. Chicken alive, chicken alive. When I say chicken, you say alive. Chicken alive, chicken <laughs> alive. When I say chicken, chicken alive. Okay na po ba yung kanta ko? Tanggapin niyo na po ako. Kaya ko pong gumawa ng mga sampung ganon. Buhay na manok sa isang <laughs> album. Maraming salamat po at uh, ah, ganito na lang. <laughs>